Cimat punya cerita dengan judul Demit Orang Dunit Setan Oratuyan. Ha! kedadian iki kelakon nalika tlatah urut sewu ora ana ketigo. Manut pitungan sasi kudune wis tumapak mangsa ketigo. Ewa semono udane ora mandeg. Sasi Juni sing sok ditegesi maju menyang geni mergo akeh wong nyumet bediang mergo bediding udane malah ora tau terang. sawah blok si buru ora kekurangan banyu. Ngarepake mongso tandur, saperangan sawah wis podo diluku. Awan kui yutinah golek keyong ing sawah, bebarengan yu paikem lan yu sarti. si blabur kawentar wingit punjeri papan wingit mau diyakini manggon ana sawai kang palal ing wewengkon dukuh pelutan desa sarwa gadung sawai kang palal kadang angker sanajan mongso ketiga ngerak yen lemai didangir akeh ditemokake keong sarta iwak mungguh sing kulino nyambut gawe ana kono keong lan iwak mau padha disingkiri Kang Palal Dewi Swanti-wanti amrih ora pisan-pisan jupuk barang sing katon gumletak senajan wujuto emas batangan. Musik cik mbun-bunan panase prungsang tumomo ing kulit rasane pating celkit kaya dijiwit-jiwit yutinah sak kanca mecak igalengan tekan sawai kang palal tetelune uruh keyong sak pirang-pirang pating kelulur golek mangan saben onok singgang mesti tinemu keyong pating krempel ora seronto yutina sak konco mudun galengan nulin jukui keong-keong mau dipilih sing gede-gede banjur dicemplungake kantongan ora suwe wadai wong teluwes kebak keong nalika kuwi mbarengi beduk luhur keprungun rendang. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله wangsul swara adan binarung sungribite hawa adem tumanduk kulit rasane makces Sarti kaget. Panase sumlenget kaya ngene kok ya ana hawa atise ya nah. Pitakoni Yusarti menyang Yutina. Nanging si ditakoni ora semaur. Maklum senajan umure durung tua banget nanging pangrungone Yutina wis suda. Iya yo yo. Kok aneh yo. Sing semaur yu paikem. Oh adem tumrecep kuwi mung sak keplasan. sailangi wadem keprungu swara kemrubyuk kaya suarane wong nyebrang kali nggelek Yusarti lan Yupai kem ngadeg bareng kaya diabani. Nuli padha nginguk mburi. Lelorone gawok sumurup kaelokan iku. Ana keyong tanpa wilangan cacai gedine ora lumrah. Ana sing sak beruk lan ana sing sak klambil. Pacak baris ngebaki sak sawah. Renggunuk renggunuk sak emper bulus. Sing paling gedhe mapan ana tengah. sinunggo-nunggo dining andane. Saknaliko yusarti lan yupai ke Melayu gendring kapeden. Wadah keyong ditinggal sebrung. Lambiangil kumcap ketang saking girisi. atung-atung niate aweh wuruh marang Yutinah. Nanging Yutinah ora tanggap ing Sasmito. Yutinah ditinggali jen. Babar pisan ora ngerti lungone kanca kancane. Lan ora weruh yen kancane aweh Sasmito. Dheweke terus wae sengkut anggoning jupuke Keyong. Dheweke lagi sadar yen ijinan nalika kahanan sepi banget. Yutinah lingak-linguk memburi Lagi ngerti yen kancane wis lungo Asem Mulai rakondo-kondo Geneo Yutinah orang nyumurupi Regadane keong resok sokui Tuk inguni sawah kui duwe imbah badawi Mbah badawi mono nandang cacat nitro alias wuto Bareng umure sang soyo tuwo Sawah iku dilintirake marang anak mbarepe pernah pak dini kang palal wong-wong oleh ngundang anak barepi mbah badawi kwi kang garing mergo tangane ceko sak durunge digarap kang palal sawah iku diopani sarwadi di singoralio bapak e kang palal kang garing nganti tuwa orang duwe buju manggone ing omai sarwadi di singka pernah ipeneng ora kuat nyambut gawe abot dening kang garing sawai dianggurake. Wektu kuwi Sarwadi manggon ing Jakarta anak bojone. Wiwit kang palalisih cilik nganti tumekani bujang. Niate golek penggawean sing maton. Nanging bareng wis taun-taunan ora oleh pegawean sing kena dijagakake. Sarwadi mulih desa. Wektu kuwi uga kang garing masrahke sawai marang Sarwadi. telung taun kepungkur Sarwadi tinggal dunyo. Sikile abuh dadani sesek. Kabarin jalaran dicokot pulau ing sawah kono. Nanging buh sing bener. Ono kabar lio yen matini Sarwadi mergo kepate lele. Sana sikile dingklang orang dadi alangan mungguing kang palal kang gunggarap sawah kuih. Tenogoni sih rusuh. macul sartong rumah tanduran wis dadi pakulinan saben dino. Naliko dianggurake diningkang garing, sawah kui bro nganti tetaunan, tinukulan ribe bondotan sarto alang-alang sak dedek duri. Sawi jining dinono bucah hangon, wedose mlebu menyang lemah bro iku. Nganti sore wedus ora metulan ora krungu ono suarane. Sing angon ora wani golek sawetara dina candhake papan kono gondo basin dinugo ambu badhek balerongan kuwi batangi wedhus sing ilang yen digateake wong-wong sing garap sawah si blabur iku padha cacat mbah badawi nandang uta kang garing ceko dene kang palil sikile pincang tetelune oleh garap sawah nganti tutup tegese ora nemu alangan nanging sarwadi sing awake sampurno malah dipundhut sing kuasa ing sakjroning isih garap sawai. wong-wong sing padha golek keong. Sangwise diwuri wujudan gegirisi tekan ngomah Yusarti lan Yupaikem loro panas nganti dlemi. Balekno, aku balekno. Mangkono tembunge. Yusarti sing panas awake lagi dhuwur. Yen ditakoni Yusarti mung kelingang-klingeng kaya wong bingung. Sakmono go Yupaikem. tembung-tembunge gawe bingungi wong-wong sing padha nunggoni. Uculana aku, uculana aku. Yu Yupai kemoceh dhewe. Lagi ing dina sesuke Yutinah ngerti yen kancane lara ketaman lara panas. Mula dheweke banjur mara niliki. Yutinah mangsuli apa anane pitakone ngenani larane Yutsarti lan Yupai kemoceh. Dheweke walih yen mentas luru keyong ing blok si blabur bebarengan sartilan paikem nanging ditinggal mulih di disiki. Wong-wong sing ngrungokake critane Yutinah padha pandeng-pandengan. Ing pikirane tukul pitakonan warna-warna. Aja-aja Yusarti karo paikem kena walate Yutinah. Dumeh budhek Yutinah digawe guyonan. Sawise padha rembukan wong-wong sarujuk mara menyang sawai kang palal sing kanggo golek keong. Ing kono ditemokake ana kantong kandhi loro sing diyakini duwe Yusarti lan Yupaikem. Sing siji tanpa ditali krana isine durung kebak, dene sijine wis ditali kenceng. Wong-wong mau kelingan tembung-tembunge Yusarti lan Yupaikem sing jaluk diuculi lan dibalekno. sabanjure keong-keong kuwi disuntak. Keonge wis akeh sing mati ambune banger. Bareng wektune karo sinuntakke keong-keong saka wadai. Awake yusartilan lan Yupai kemdrodhok kademen. Bareng drodhoke sudo lelorone turu nglepus kaya dene wong kekeselen. Ana tetembungan demit ora ndulit setan ora doyan. Jarine demit lan setan ora bakal ganggu gawe karo wong-wong sing duwe cacat. Nanging bisa uga mergo kabeneran. Umpamane Sarwadi sing duweni awak sampurno mati nalika isih garap sawah, kira-kira pancen tekan titi mongsone kudu ngadep ing pangayunaning Gusti alalantaran loro abuh ing sikile. dene Mbah Badawi Kang Garelan Kang Palal sing padha duwe cacat pancen durung pestine mati ing nalikane sih jarap sawah kuwi wondene Yutinah ora krungu kemrubyuke keyong sak pirang-pirang mergo cacat pangrungon satemah dheweke kali saka lara panas lan kenclan sing bau reksa sawah Kang Palal semene cerita ngenani demit orang dulit setan orang duyan Salam Cibatres, salam misteri. Au!